dusangire ikiyago dusangire ikiyago ni ihuriro ry'ibyiyumviro bitandukanye waruka mwebwe mujejwe intwaro mwebwe muri mu mashyirahamwe atandukanye banyepolitike namwe mufite icyo muterera mu mubano mwiza mu bisata bitandukanye murahawe ikaze mu kiganiro dusangire ikiyago dusangire ikiyago tuyage twiyubake dusangire ikiyago mugitegurirwa na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cya search for common ground mu burundi ikaze nigwanye mu kiganiro dusangira ikiyago aho tugiye kurabira hamwe ingene abari mu migwi y'umutekano ihurikiyemo bose borengera ibyiyumviro by'imigwi baje baserukira mu gutunganiriza abanyagihugu ku neza y'umubano mwiza uyu munsi wo kwibaza uti iyo migwi y'umutekano ihurikiyemo bose iriho abo bayigize baturuka mu bisata ibihe mbega batunganiriza gute abanyagihugu kugira ngo umubano ube mwiza iyo migwi y'umutekano ihurikiyemo bose yorengera gute ibyiyumviro by'imigwi baje bavamwo kugira ngo umubano ube mwiza ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro dusangira ikiyago gisamiranira ku maradiyo icyenda nayo iki kiganiro kikaba kiriko kiremesherezwa mu nyubako ya hoteli neza ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo ariko rero imbere y'uko tubandanya dukurikirane buno butumwa butangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwikingira ikiza cya korona virusi ndindira nshatse ujya hanze oya kumahiyo kumahiyo ntushikira mahiryo none habaye iki antuze ah, we kumbuza ko ndakwegeye ntavyuzi nzi kuri uyu mutumba wacu amaradiyo numva yirirwa arasekera ntimwumviriza ibiyavugwamwo none ibivugwayo ntimuvyumviriza canke ngo mubikurikize canke ibinyamakuru ntimubisoma ngo muheze mukurikize ivyo musomwe none havugwamwo iki mwiradiyo mbega ubu ubu mutama zaho kujandajanda hateye ikiza cy'indwara ikomeye indwara yica n'ingoga iyo ndwara yitwa coronavirus ntabyutse yeee ugakorora uko nyene ukorera mu nkokora cyangwa kwasamura ukasamurira mu nkokora naho nyene ntihagire umuntu mugenda mubangabanganira kuko iruhande yawe nkaho uri hiyo tuza kugenda gutyo nyene gushika dushike mu nama turi gutyo nyene ibyo ntabyo nari bwamenye nanjye ngiye rero ubu kubwira abagenzi bumvirize ibivugwa mu maradiyo nibyo inyuma y'ubwo butumwa duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tugaruke ngaha mu nyubakwa za hoteli ineza ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo aho nk'uko nabivuze tugiye kurabira hamwe ingena bari mu migwi y'umutekano ihurikiyemo bose borengera ibyiyumviro by'imigwi eh, baje baserukira mu gutunganiriza abanyagihugu babitura ku neza y'umubano mwiza kino kiyago rero kiza kuba kigizwe n'ibice bibiri ubwa mbere eh, turarabira hamwe ingene eh, uko iyo migwi y'umutekano yifashe ubwa kabiri naho turabire hamwe ingene abo bari muri iyo migwi y'umutekano ihurikiyemo bose eh, bo kwigenza bo kwifata kugira ngo batunganirize abanyagihugu ku neza y'umubano mwiza aha rero turi kumwe n'abadufasha kuremesha kino kiyago eh, hari sipesi karitasi habyarimana asanzwe ari mu mashyirahamwe atandukanye akurikirana ugwaruka mu bijyanye no gukinga eh, no gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba asanzwe ari n'umukangurir'amahoro ndakuramutse ndaguhe n'ikaze muri kino kiyago ndabaramukije mwakoze ku butumire turi kumwe kandi na opese Gilbert kadende umugenduzi mu bushikiranganji eh, bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Eh, akaba akurikiranira hafi umugambi w'igipolisi cy'akarorero nawe nyine turaguhaye ikaze amahoro neza undi turi kumwe ni musenyeri Andre Florian ndabarushimana umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kaze muri kino kiyago murakoze cyane ndabaramukije mwese abariko baratwumviriza uretse abo hari n'abandi turi kumwe eh, bari mu mico itandukanye akaba hari abari Eh, mu bajejwe intwaro turi kumwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya kirundo nduwayezu eric turaguha ikaze murakoze imana ibahezagire eh, uretse abo mu bajejwe intwaro turi kumwe n'abari mu rwego rw'igipolisi abaserukira urwaruka haba mu migambwe itandukanye ikorera aha mu ntara ya kirundo Eh, urwaruka ruri mu mashyirahamwe n'abakenyezi baba mu mashyirahamwe atandukanye abaserukira amadini atandukanye nabo nyine baje kuronka akanya kugira ngo eh, bagire icyo bashyikirije muri kino kiyago ariko kandi turaza no kwakura bagenzi bacu patrick nsengiyumva ari mu ntara ya kayanza hamwe na dorine irambona Uh, mu ntara ya cibitoke kugira ngo naho nyine twumve ibyiyumviro byo muri izo ntara ku bijyanye no ku gusimbataza umubano mwiza biciye mu migo y'umutekano uhurikiyemo bose kino kiyago rero gihagarariwe na kirisi munezero hamwe na paraside niyo mu buhinga bw'ibyuma dufashwa na rajatunga na eme mitebutsi christelle nizigama ndakiremesheje kugwa studio y'ijambo nkaba ndabahaye ikaze imbere y'uko eh, tubandanya reka tubanze twumvise kano gakino kajyanye n'umubano mwiza twiyubake randura basha randura musigaze igiti kimwe gusa eh. Eh, hamwe n'aho bagira ngo baragiciyeko eh. bace barindimukira muri rugome rubanze rubakomeze nibyo ahubwo ni ukugira ingufu zose zishoboka tunyarutse batarashika kazadi be mubanza mushyira imbere kwiyumvira ineza gusumba kwiyumvira ikibi yego n'ukuri kw'imana bivuze atari mm. mbere aho mwari mumaze kwiyimba ncangura agasima tuhashyire beto ibyo dupfa n'ibisumba ibyo dupfa twame twicara hamwe tuyage ku byo dutandukanya kuko aryo soko ryo gukomeza umubano mwiza nk'amoko y'iterambere rusange eh, akabazo ka mbere ndakerekeze ku muhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya kirundo ah, turi ko turashimikira ku migwi y'umutekano ihurikiyemo bose ingene eh, yofasha kugira ngo ikibano kibe cyiza iyo migwi iriho gushika ku nzego zo hasi hariya mu mitumba murakoze bwa mbere ndagira ngo nshimire imana namwe ndabashimire inzu y'umubanyi ntisha ngo we nguce ujya mu mukondorazosi nicyo gituma uyu migwi y'umutekano ihurikemo bose nizigira neza ko n'abari ngaha atabuza kuvuga ngo jewe barankumiriye kuko kare hari ababyitira babyita ukutariko ngo biba ari imigwi y'imbonerakure ngo n'ibindi n'ibindi ariko siko biri umutekano si kure gusa twahavuye rero tugenda turigisha uburyo bwo kubatunganiriza bukoreshwa ni ugutorera inshyuramatati bidaciye mu ngimba niwo muti urama dukunda gukoresha kandi benshi birabanyura tukabona ko batashe banezerewe batwengeranira naho no bishyura ku mwakoze ntibarengera gute iyo migwi baje bamwo baserukira kugira ngo batunganize neza abanyagihugu ntaho bishyika bagahengama barereka ko umuntu kumbura yibeshe gatonya kandi bitavunanye kandi bidakomerekeje umutima bikagenda neza iyo migwi rero twebwe turakenguruka ibikorwa kugeza uno munsi ibikorwa ikora ibikorwa byo gushimirwa naho niko bagiye mu ntango mu manama twagiye turagirisha badusaba ngo bari bakwiye kuronka akantu k'agahembo twababwiye ati impembo ya mbere ni ukuryama umwana waza uryama agasinzira akiga adakebaguzwa ukarima utuntu utavuga ngo baratumusahurira ko bariko rero baravyumva cyane ko inyungu zo kubumbatira ari nyinshi gusumba uko bosaba impembo murakoze hamwe hamwe twagiye turaca eh, barashyikiriza ko hariho bari mu bajeje intwaro batihanganira ah, bari mu migambwe yindi itandukanye aha bite ni koko ntiduhabwe duhakana ngo abatasanga iyi migambwe cyangwa n'amadini ntibagomba tuvuga imigambwe kuko ariyo kumbure twari duherutsemo ariko n'amadini ibibazo birahaba ariko bose baruzurizwa nizigira neza ko atabidoga nabo nyine nshima imana ko mwabatumiye ngaha baza kubona ko umuntu uno munsi adakebaguzwa ngo sindi muri uyu muganga utwara ngo sindi muri urya sindi muri iri dini sindi muri irya atogihera aho hasi ariko ahandi ho ku mitumba barazwi barazwi cyane kuko nabo babana nabo bagendana nabo basangiye uburimbi nabo basangiye aho basengera cyangwa aho bavoma barabazi cyane ku mitumba Mm. murakoze reka eh, tuje muri bano batumire batandukanye nari nababwiye ko turi kumwe n'abari eh, mu migambwe itandukanye urwaruka urwego rw'igipolisi abaturuka mu mashyirahamwe aka n'akanya akanyu eh, uyu munsi abagize iyo migwi murabazi murabitura bimeze gute ngaha mu ntara ya kirundo akanya n'akanyu ushaka gufata ijambo aridondora kugira ngo abari kubatwumviriza bumve uri kwashikiriza icyumviro uyu munsi abagizi y'imigwi y'umutekano ihurikiyemo bose eh, murabitura babatunganiza gute murabazi bimeze gute ngaho mu ntara ya kirundo ego eh, eh, me murakoze mhm. nitwa nduwayo ezekiel nkaba nsanzwe ndi umujene champion nkaba nsanzwe ndi no mu mugambwe cnr mhm. hama kuri iki kibazo muvuze ati mbega imigwi y'umutekano ihurikiwemo hose irahari ikora gute jewe ku bwanjye ngerageje kuraba uko ngaha mu kirundo iwacu byifashe muri kahise ka hafi imigwi y'umutekano nuvuga ko itari ihurikiyemo bose harakundwa kuvuga cyane kuvugwa cyane ibijyanye n'uyu mugwi w'umutekano uhurikiyemo bose mugabo umuntu agerageje kuraba mu ikomine cyangwa ku mitumba abayemo ukaca usanga iyo migwi womengo ni iy'umugambwe waba uri ku butegetsi yonyine hamba ukavuga ati uyu mugwi uhurikiyemo bose umuntu agerageza kwibaza ati mbega abo bose ni bande umuntu akibaza icyo kibazo hama ariko umuntu agiye mu byo gusoma uko uwo mugwi w'umutekano uhurikiyemo bose waba utegerezwa kuba wubatse twaca dusanga hariho urutonde rw'abantu benshi baba bagize uwo mugwi w'umutekano uhurikiyemo bose duhereye dufatire hafi nko mu ikomine kumanuka gushika ku mutumba haba hariho rero abo bantu bagenewe kuba bitwa ko bari muri uwo mugwi w'umutekano ariko umuntu arabye abaca babyitirwa ko aribo barikora icyo gikorwa ukaca usanga bitaniye kure cyane rwose na za nteguro ziri mu nyandiko ubu bimeze gute ntibarimwo bose mm. ubu uko bimeze uko bimeze n'ibyo nabivuze ko navuze nti ndiko ndashima nk'integuro kubera ni integuro kuko biriko biravugwa kuko ntibirashyirwamo bose nk'uko byategerezwa kuko nka twebwe duturuka mu mugambwe utari ku butegetsi ntawe uradushikira atubwira ati turashaka tubashyire mu mugwi w'umutekano uhurikiwemo bose kuko mu nteguro y'uwo mugwi y'integuro y'uwo mugwi uhurikiwemo bose mu mategeko nuko hategezwa kuba harimo nabo mu migambwe itari ku butegetsi cyangwa nabo mu masosiyete civile n'abandi rero igituma mvuga ko bikiri mu nteguro ngira bazobitubwira nuko ataradushikira atubwira ati nimuze tushigwe muri muje muri uno mugwi hama dukorane Icyo ni nokongera ko kandi ni uko muri kahise turavye uko uwo mugwi uyu munsi rero twisunze uko tubona integuro iri kiraza tuzoraba ukuntu bishobora kuba bari ko barakora hama duheze dukorane nabo kuko mu minsi heze haraje umunyamabanga ntayegayezwa mu biro bikuru by'umutekano mu nama nkuru y'umutekano aratubwira uko iyo migwi y'umutekano irikuyemo bose itegerezwa gukora n'ukuntu yubatswe ubu rero mubuze ko biri mu nteguro mugabo mu ngiro mubona ko idaserukiye abanyagihugu bose imigwi yose ntiserukiwe neza cyane ni niko wenda ndabibona Mm. none murayitura murabizera mukabitura mu gihe bimeze uko twebwe nk'abantu batari mu mugambwe uri ku butegetsi mm. ntitwitura iyo migwi y'umutekano ihurikemo bose kuko ntitwavuga ngo turabazi ati kubera iki jewe ngize ikibazo ku mutumba nitura umukuru w'umutumba nimba ari icy'umutekano nkitura uba ajejwe umutekano ngaho mugabo kuvuga ngo abari mu mugwi uhurikiwemo bose ngo ni banaka ni banaka umuntu yobabeshye urakoze yego namwe murakoze ubundi yego ubanze kwidondora beko batwumviriza urakoze eh, nitwa sabiganje fredi nkaba asanzwe ntwara inama nkuru y'urwaruka bwa muri komine ya kirundo rero twebwe nk'urwaruka eh, na cyane cyane ruhurikiyemo bose mino komine ya kirundo mu butandukane bwacu mbona dukorana neza n'ikimenyamenya nk'uko umukuru w'igihugu na cyane cyane bavuze yuko ugwaruka ushobora gukurikira hamwe na cyane cyane muri ya mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana twebwe tubona harimo bose nta n'umwe akumiriwe eh, mbere n'intwaro baramenyesha yuko dushobora gukorera hamwe n'umwe akumiriwe eh, muvuze ko muri mu nama nkuru y'urwaruka mwebwe mukoranye urwaruka rwose ruri mu mice itandukanye eh, uwo ava mu bwambwe seneri agira ati iyo migwi tubona ko bose badaserukiwe ibyo mwebwe murabizi ngaho mu ntara ya kirundo ni ukuri njyango ahubwo iyo baheruka inzira kera ahubwo baratwegere ku kumbure tuvugane nimwe usanga akenshi umenga barimo barikumira nimba ari nk'ikintu nimba ari nk'inzego bavuga ko batora ku mutumba ntibavuga ko habamwo nimba ari abo ku mugambwe seneri cyangwa senidede fudede bose baritoza nimba ari umuseneri atsinze baramuyoboka nimba ari umuseneri fudede atsinze baramuyoboka dukorana neza rero muri rusange mwebwe nk'inama nkuru yo guharuka ibyo wonye biyashyika mu gakoranyo guharuka ruri muri iyo migambi itandukanye mashyirahamwe kugira ngo mwumve ko uwo mubano bakeneye uwoba mwiza yego turabigira mbere hariho n'igikorwa duheruka gukora twari hayihangiro buri amezi atandatu y'uko tugira evaluwasiyo tugatumira intwaro abari mu migambwe itandukanye mbere n'abo muri senere baraza kumbeshuza bari ngaha ah? ahanini mukaganira ibiyoba hanze nk'ugwaruka n'ibyo nyine cyane rwose mbere twarabatumiye baraza turashyira hamwe imigambi y'ibyo twaranguye mbere barakengurutse nibaza rero yuko nk'uko yabivuze yoba ikumbure intwaro kumbure yabaringanije gato ahubwo yobegera aba bagenzi we nyine bari kumwe ngaho muri seneri bakamubarira uburyo bitunganijwe sino ino komine nta n'umwe akumiriwe bose bari baridegembya mu mutekano ntangere urakoze ego uwukurikira jeni twa zitunga emanuel eh, naserukiye ntwara umugambwe iporona ngaha muri komine kirundo mhm. ku bijyanye n'abaserukira abandi mu bijyanye na komite migise de sekirite ngaha ah, muri komine y'icya kirundo mhm. tujye turabona bimeze neza twararonse eh, hirya no hino eh, inyigisho zivuye mu barongozi kandi turabona yuko by'ukuri twahimirijwe mhm. ni uvuga yuko nko ku mutumba mperereye ko by'ukuri nk'uko uhejeje kubivuga eh, umutumba userukirwa na shefu de corine hanyuma hariho n'abandi abagabo batanu b'injyamunyu bafasha muri urwo rwego hakabaho n'aba ku mutumba bari mu ma ONG canke bari mu madini hakabaho n'umupfasoni eh, muri forum femme n'urwaruka abo bose turabona babatwereka hanyuma eh, mutumba abantu bose bakawizigira rero eh, kubwanyu iyo migwi iraserukiwe iraserukiwe n'ikimenyamenya n'uko hari ibikorwa dukorera hamwe bya bikorwa rusange canke ibikorwa bijanye no gufashanya ibyo byose eh, biri mu ntumbero kugira ngo umutekano n'amahoro eh, eh, bibandanye byinshi cyane ku mutumba murakoze gukurikira ah, murakoze mhm. cyane mhm. nitwa bigirimana andre nkaba ndi umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi mu ikomine ya kirundo ku bijyanye n'iyi komite ihurikiyemo bose nk'uko mugenzanje abivuze avuze ukuri kandi n'uyu mugenzi wacu yarivuze ngo ntibaserukirwa canke eh, nibaza ko yoba yihenze gato kuko nk'umunyamabanga w'umugambi uri ku butegetsi uyu nawe aserukira iporona murumva ko aje kubibabwira yuko bitunganije ibice birenga mirongo icenda ku ijana mhm. rero bose baraserukiwe baraserukiwe none biroroha ko batunganiriza neza ataho begamiye batunganiriza abanyagihugu babitura ataho begamiye yego biboneka gute bamwe turumva ko ari imyidogo biboneka gute ukuntu biboneka ni uko batumigwa bivanye n'intunganye izo zo zose ziriko zirakorerwa ku mutumba cyangwa mu ikomine kandi nabo bagatanga intererano bagagira n'icyo bashikirije kandi icyiyumviro cyabo kikakigwa neza kandi kigashyirwa mu ngiro Mm, murakoze murakoze nawe yego gukurikira murakoze ko ijambo mm-hmm. jeni nitwa musavizi eri nk'abaserukira umugambi seneri muri komine ya kirundo jewe nta byinshi mvuga ariko ndafite utujambo nka dutatu mm-hmm. kuri iyi komite minisitiri de sekirite naho bavuga nitwa jeni bavuga ko twakumiriwe harimwo akangonongono kuko urumva ko twebwe jeno bako tutarimwo none ko bikiruko eh. niyo hageze kubitura bigenda gute murabitura eh, twe tubitura nkuko umukuru mutumba n'umuvyeyi none ko basizwe n'abanyagihugu turamwitura nk'umukuru mutumba kandi aradutunganiriza yaza kudutunganiriza nawe urumva ko bitawukunda tuba twigira imbere nicyo kiracagaruka kuko igihe bayigira ntibadibiza batubwira ntitwabimenye murakoze murakoze eh, murakoze jenny twahunze riyasi mhm. ndi umukuru w'umutumba wa nyange bushaza muri komine kirundo zone kirundo santire jewe rero byo nagira mvuge ni ku kijanye na komite migisi do sekirite ihurukiyemwo bose uwatanguye yatanguye avuga ko ari mu mugambwe senere kandi mw'uwo mugambwe senere bo batashobora kuba baserukiwe je nagira mvuge byo ari we atobarimwo mugabo abandi barimwo je nko ku mutumba sanzwe ntwara wa bushaza harimo uwatowe muri kose kurineri yatwara ugwaruka rwa seneri nyine ku mutumba bushatsa uwo o amaze gutogwa n'umukuru w'umugambwe atwara seneri ku mutumba bushatse twese twaciye tujya hamwe biradushoboye guteramira amahoro n'umutekano twese turi kumwe ubu rero ku mutumbi wanyu harimo uwo mu mugambwe senere n'indi migambwe bose barimo muri iyo migwi y'umutekano bose barimo n'uno munsi rero nk'uko umunyamahanga mu biro kwa buramatari yabivuze baheruka guca mu makomine yose bagenda bigisha ikijyanye n'iyo komite misi do sekirite rero ingorane ahantu nziza kuba ni uku ukuntu abantu bajya mu matora badatsinze bagaca babona ko mengo bava mu ibyo bagaca bibagirwa yuko badateramo amahoro n'umutekano baba bafise ibintu barashobora kubibiba rero twe turabahimiriza twababarira ati ibyo mwaba mwaragiyemwo biratandukanye n'ibiturimo kuko umutekano uhungabanya aho ubaye hari igihe uza gusanga we nawe uhatakarije tirera ibi mwese nuko twoja hamwe tugateramira umuro n'umutekano mm. uyu munsi iyo muri ko eh, hariho nk'ababitura murabatunganiriza uyu mu bajeje intwaro mugabo hariho n'abandi baje eh, bava mu migambwe canke amashirahamwe atandukanye murabona ko mutunganiriza abanyagihugu ataho mwegamiye ntaho bishika hakaba abahengama mufasha gute mu bisanzwe nk'uko bagiye barabivuga amatora nabo uko agenda ari bose baragenda barayajyamwo bavuze yuko niyo bishyitse hakagira uwohengama hariho uwuza kubitumbereza neza akavuga ati bino bintu byogenda uko nta muntu arenganira mu ibi bintu kuko mu gutunganiza abantu ntaba ari umuntu umwe aba ari umugwi w'abantu baba ari hamwe bose bakumviriza mm. ikibazo hamwe ari utagitahuye neza undi akamubwira iki cyari kugenda uku ari kitashobora gutungana umuntu ukamutumbereza ukamwereka ati woca ngaha byogenda uku twese turi kumwe atanu umwe arenganiye mu iki murakoze yego nawe murakoze mhm. murakoze ku ntiza akanya jewe ku izina ryanje nitwa robert intwari jean bosco nsanzwe nari umuhanuzi mukuru mu ishyirahamwe ry'abamotari aha muri komine kirundo eh, ikibazo rero uti mbega komite mixed do sekirite aribo bigeme rero mu bwo butandukane navuga yuko byose ari amavuta kuko n'ikimenyamenya nko muri shyirahamwe umuhanuzi mukuru asanzwe ari umwe mu bava mu mugambwe cndfdd uri ku butegetsi icegera akaba ari umuseneri eh, hagaca hakurikira igitsina cy'abakenyezi mhm. novuga rero byose ko ari amavuta muri iryo shyirahamwe mwebwe nko mu rwego rw'abagendesha amamoto nk'iyo mwituye bari mu migwi y'umutekano w'ikiyemo bose barabatunganiriza ataho ubegamiye. ku bwacu iyo twituye cyangwa se nkagira nk'ikibazo bivanye mu bwo butandukane bwacu tuhatunganirizwa neza twese tukagenda dushima mhm. murakoze murakoze cyane nawe uwundi murakoze cyane jeni nitwa siriyake niko yagize mhm. sanzwe ndongoye sentare y'intango ya kirundo ah, muri iyi komite mixed security nivo communal ngira gatatu ku rutonde yego mm-hmm. nagira mvuge eh, kuri bamwe bamwe nagumye nkurikirana ikiganiro hari yuko bakumirwa ku mitumba imwe imwe ariko hari n'abavuze yuko ku mitumba myinshi abatari mu mugambwe uri ku butegetsi barimwo ikintu jena yifashe akanya kugira mvuge nuko nk'uko tumaze iminsi turonka inyigisho bose baramaze kumva yuko atawukumiriwe muri iyo komite iki igihaze rero nyakubahwa shefu do kabine eh, wa guverineri yavuze yuko muri iyi komite mixed do sekirite nta gahembo ni ukwitanga ariko rero nagenda umva bamwe bati nibagire inguvu baduhamagare dukore jewe rero sinatahuye mbega izo nguvu n'izahe zigizwe n'iki mu gihe mu gihe tuzi yuko umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacura wisanze umutekano biragutse umutekano ni cyagutse n’ikintu kigize ubuzima bw'umuntu bwose rero je nkavuga nti nk'umuntu ari muri uyu mugwi mu ikomine na bamwe bavuga yuko babakumirwa gushika uyu munota ntawe turakira avuga ku mutumbu uyu uriya atubwira ati ku mutumbi iwacu aho mvuka base kunyakira ngo dukorane eh, nk'aho twagiye turaca urumva bamwe mu banyagihugu bavuga bati ah, hari aho twitura abari muri iyo migwi y'umutekano ihukiyemo bose mugabo ugasanga eh, ntibabatunganije neza bivanye n'imigwi baje bavamwo cyangwa bikanashika n'abakubagura mwebwe mubafata gutiyo babituye icya mbere ni uvuga ni uko ukiba muri uyu mugwi wagiye ubikunze ukunze igihugu ubanza kwibagira umugwi waje uvamwo ukagira akarangamutima k'uwo mugwi gusa ukamenya yuko ikiri imbere ari umutekano rero iyo uh, hagize uwitura uwo mugwi dutegereza kumenya yuko tutaza gushyigikira iyo twaje tuzananye dukora nk'umugwi umwe baba ari abantu batandukanye bavuye mu migwi itandukanye ariko baba bagize umugwi umwe kandi intumbero iba ari imwe umutekano cyo ituma rero ca duhanahana ivyumviro kugira ngo dushobore gutunganiriza uwashoboye kutwitura mm-hmm. tutaravye ngo nuyu canke uriya kandi tukaguma duhamagarira bose bumve yuko umutekano uraba bose atawukumiriwe murakoze namwe murakoze ego gukurikira eh, turiko turashimikira kugena iyo migwi yotunganiza abanyagihugu ataho begamiye ubanze widondora bariko baratwumviriza murakoze cyane njyewe nitwa ntiyabose nadine nkaba ndi umujene shampiyo ni ukuvuga iyo migwi ihurikiyemo bose batumira abajejwe intwaro bakabaha inyigisho bakazitwara mu mutwe na wa wundi afite akangonongono ko gukumira mugenzi we bica bimuvamo nicyo gituma bose usanga nyine bari hamwe bariko baravuga ko atamuntu n'umwe bakumira umwe wese afite ijambo uje kwitura umukuru mm, kanaka aramwumviriza bakamutunganiriza atangorane ibayemo yego urakoze nawe urakoze mhm. murakoze kuduha kano kanya nitwa munyentwari seriyusi abandi umukuru w'umutumba Muramba ku kijyanye na komite migisi do sekirite nkurikiyemo bose ku mutumba byifashe neza nk'uko umunyamaguru w'umugambi wa seneri muri komine yakivuze yuko komite ihurikiyemo bose ihagarikiwe umukuru wayo ari umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba rero ko bemera yuko bamwitura akabatunganiriza kubera umukuru w'umutumba ntacu urubanza wenyine ari kumwe n'abandi bakorana ku mutumba niyo komite rero tuba turi kumwe dukorana ku buryo muntu yashobora guhengama kubera tuba dutandukanye muri iyo ntahe tuba turimo yego mm. eh, nibyo baritura abakuru b'imitumba mbega abo bo bo kubona batabizera batabitura ntibubona ko ntibishobora gutotesekaza uwo mubano gusa ibyo oh, kenshi ntibarabitahura babona yuko umukuru w'umutumba ari we abashoboye muri iyo komite kubera nawe aca bakoranya niyo mpamvu rero tuca dukora neza ku buryo atamuntu yaca ahengama mu kubatunganiriza turabumviriza igikorwa cyabo cyo kugarukana icyo kibano cyiza eh, kiriho eh, ngaha mu kirundo kimeze gute mugize umwihweto jewe numvirije ibyo bamwe bagiye baravuga nibyo tubayemo iyi komite ihurikiyemo bose y'umutekano ku mutumba kuduga ku rwego rw'intara jewe nk'uko bamwe babivuze nogira nti atari uwikumiriye aho ngeze amaso na cyane cyane ahanini yuko dukorera mu byo gukinga turi kumwe n'ugwaruka turafashanya mu kuremesha ibiganiro tugakinga ayo matati muri azo yamaze kwaduka aho bigorana no kuyatatura ndetse hamwe aho mperereye muri runaniro ya gatatu turi kumwe n'uriya eh, arongoye sentare y'intango ya kirundo twarashyizeho umugwi wa watsapu aho muri karitsiye hagize akagira ngo karatarutse uhurikiyemo bose abajejwe umutekano eh, abari mu mashyirahamwe atandukanye turahanahana amakuru n'aho aba mu ijoro ubishoboye akabyuka agafasha ariko rero agahazi karacahari murazi ko kenshi ayo makomite abakenyezi barikumira bakikumira ariko bakumiriwe murazi ko bagira bati mu ijoro abakenyezi hagize igikacira ntibabyuka hato na hato ariko jewe kubera niyemera uwo mugwi ndi muri wo kandi nta na abagabo bashika nanjye ntashika ntahamagara rero abo bacikumira namba ari ubusuma buba muri karitsiye mwese murahaguruka mukuzuzanya umwe ngo uva adafise akazishobozwa n'ubundi murazina kare ko bagira bati twese turi hamwe turashoboye rero rero mu mashyirahamwe turi kumwe n'urwaruka dukorana ni kuri komite turayizigiye cyane kandi bakora ibirama hanini kenshi tuzitira tutaronegwa ahanini murabona ko tumvise ibivugwa ngaha murabona ko byoroha ko batunganiriza bose ataho begamiye barabatunganiriza bose uwo ugerageje akabitura abo bumva babivuga ni wa wundi anatinya nkumbura acumba akivugira hariya ati burya twebwe ntiturimo ariko uwo mugwi nta n'umukumiriye abo mu mashyirahamwe mu migambwe na cyane cyane jenga mba muri kirundo santire mu mujyi haragoye gukontorora hmm, abantu baho muri azi ko ni abantu bagoye mugabo mbona atako batagera kuko burya ngo umwe ruva ugakwira hose burya intwaro iyo yafashe ikintu mu minwe igakora nk'umubyeyi nta n'umwe aheza ngo yikumire mu kintu ngira ngo mbura ikibuze ni uko kuntu kwitabira inama kuko ayo makomite mixite de sekirite tuyamenyera muri ziriya nama abajejwe intwaro bakoranya ku mitumba bakoranya ku makomine bakoranya ku ntara rero udaheza ngo ujemwo niho henshi banerekanira ababa bari muri ayo makomite ntuheza ngo uyimenye ni usanga bumva bavuga ngo jewe ngo sindimwo kubera ntuba waramenye ibiri ko biraba mu kibano cyawe reka tujye ku mugenduzi mu bushikiranganji bw'intwari hagati iterambere rusange n'umutekano turi ko turashimikira kuri iyo migwi y'umutekano ihurikiyemo wose kugira ngo ishobore gutunganiza abanyagihugu yegamiye twagiye turumva ibiri ko biravugwa ngaha ahanye bamwe bati nitunganiza bose ataho yegamiye abandi si uko bimeze mwebwe nk'ubushikiranganji Eh, mufasha gute kugira ngo icyo gikorwa cy'iyo migwi ikimere neza bakore ataho begamiye n'aho bava muri iyo migwi eh, bajya baserukira yego murakoze bamwe n'abandi bagiye barafata amajambo bavuze yuko umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacura icyo kintu ni nk'ihangiro ku murundi uwo ari we wese turabye neza ko umutekano ufise ibisata byinshi mu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu nuko rero kugira ngo umugwi komite mixite ishobore gukora itunganiriza bose ubwa mbere wamenya neza ko uwo mugwi ufasha abajejwe umutekano mu gukora ibikorwa byo kugarukana umutekano ariko bidasigura ko baca binjira cyane mu kazi eh, k'abajejwe umutekano akarorero mu bijyanye no gufata abantu canke guhana ahakuru bakora ibikorwa byo kubwira abajejwe umutekano canke bagakinga atakiraba bategereza gukorana rero aho hantu bakorera bateza gukorana n'abajejwe umutekano numvise mu byo bagiye baravuga ko hari impare zimwe ngo ntibadushyiramo abandi ngo barimo ariko numvise umengo ahanini biva kutavugana kugira ngo ube muri komite mixte de securite utegerezwa kuba ufise uri akarorero ugatanga akarorero aho uba cyane cyane akarorero keza mu ugukunda no gukundisha igihugu no mu mategeko no mu mateka y'igihugu cy'u Burundi ibyo bintu rero uri kurabikora nta muntu ashobora kuvuga ngo je ntibansize muri iki umurundi uwo ari we wese ahamagariwe gucungera umutekano ahari nko mu bijyanye n'igipolisi umutekano wumva tuwukorera bose ntawe dukumira n'iyo mirwi rero ikwiye gukora yisunga ingene igipolisi gikora kandi ikanatsinda bakorana n'igipolisi ingene rero bokorwe yikorera ibyiwe nibyo ntokumva ni nabyo bitokumvikana kuko ni umugwi ugize ikintu kimwe ni umugwi ugizwe n'abantu benshi ariko ugira ikintu kimwe kirongowe n'iki n'ubujeje intwaro z'aho hantu hamwe n'umupolisi ajejwe icyo kintu cy'umutekano kuko nibo babifitiye uburenganzira akora yisunze amategeko bafatikanije no gutwara aho hantu ari abantu bategereza kuba akaroro mu bandi batora umuntu ari akaroro mu bandi ntibamutora kubera iki cyangwa kiriya bamutora icyo amariye aho hantu n'uko ashobora kuzotunganiriza abandi ataho yegamiye tujye eh, ku muhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwebwe mwaragize ibyigo bijyanye n'iyo migwi umutekano wikiyemo bose mbere umurazi n'ibihugu bimwe bimwe imyaka itari mikeya turi mu njyane kugira ngo umuntu ashobore gusohoka neza neza mu njyane hari intambiko nyinshi cyane umuntu acako eh, kugira ngo umuntu ashobore neza neza gushyiraho eh, uko abantu batasubira kwinubana bafatiye ku byo bahora bapfa biza gufata umwanya kandi intambwe iri kirabandanya ni nziza hari ibindi bihugu byinshi cyane nk'ibihe nabo nyine babiciyemwo kandi abo nabo nyine uku nyine turi ko turagenda bamwe bavuga bati turagomba kubamwo abandi bati ntimugomba ko ntitugomba kubamwo bati murajamwo cyangwa ntimujamwo eh, ibi byo kwiyumvira ngo reka turabe umuntu kumbure eh, afise intahe nziza mu gihugu umuntu azakarangamutima abantu bakwizera icyo nacyo nyine byarabaye mu bindi bihugu ugasanga kumbure umuntu kugira ngo bamwite ko ari intungane mu kibano ni uko baba bafite ibindi byinshi bahuriye ko ugasanga kumbura umuntu ari eh, afise imvugo itajyanye n'iyo nakavuga ukamengo ni umwansi ibyo rero byagiye bibaho hose eh, nta kidasanzwe gihari eh, ndiko ndumva ahubwo mu burundi dusa n'abanyarutse gutora umuti ntiyaboneka neza kumbure mbere biragoye no mu barundi kumenya ngo bari mu bwoko bunaka ubundi bwoko runaka ibyo rero twarabipfuye kandi byamaze igihe kininiya Eh, kugira ngo dushobore gusohoka neza muri ako kabi kabishe kabaye biza dufata umwanya ahandi nko muri ibi bihugu eh, mu bindi bihugu byateye imbere nk'ibi by'ububirigi za canada za senegal za afurika y'epfo n'ibindi bagiye barafa ibintu bigaragara eh, ufatiye nko muri afurika y'epfo hari ingorane hagati y'abazungu n'abirabure abo baroroshye kubona ibyo bicaye biboneka ufatiye mu bubirigi zari ingorane zifatiye kuko bakoze n'ururimi bavuga kuko bamwe bari mu gice eh, mu gice kivuga igifaransa abandi bari mu gice kivuga eh, urundi rurimi eh, aha turi ko turavuga ababaro n'abafurama ibi n'ibihugu ni ingorane zari hagati yabo ufatiye ku yindi bihugu bimwe bimwe aho wasanga kumbure bapfa ibyo kwemera aha mvuge ngaha hafi yacu nko mu gihugu cya tanzania hari ingorane ifatiye mu madini aho abayisilamu n'aba Eh, n'abakirisitu byari bigoye ko bumvikana ibyo nabyo byarafashe igihe mubwo byaratinze biratora umuti mu bindi bihugu barapfa imigambi nko muri za burkina faso muri za senegare bapfa imiryango amatiribi eh, muri za canada eh, hahurira abantu bavuye mu ntara zitandukanye muri afurika muri aziya iburaya bigatuma kumbura abo bantu bigoye ingene bashobora kwinjiranamo ngo babane ariko nabo nyine barashoboye gutora umuti udasanzwe umuti wa mbere ni uyu mu burundi batoye wo kwigisha abantu ugukunda igihugu cyabo ni wo muti wa mbere murazi ko aha hafi yacu ngira ngo ni ku birometero bikeya hakurya mu rwanda inyuma y'ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwabaye muri za mirongo icyenda na kane byari bigoye ko abantu basubira gusubiza hamwe eh, kubera ko mu ntwaro zari imbere bari bafite ukuntu bareze imigwi kanaka nk'imigwi y'ugwaruka ugasanga ni imigwi kumbure ifite ukundi yitwara n'izayikurikiye bigomba kuba nk'uko igihe rero ubutegetsi bwahindukiye bukaba amagabo niho ibintu byasubiye mu buryo murabizi ko ubutegetsi butegereza gufata iya mbere eh, aha rero hakurya mu rwanda naho nyine haratanguye haraba imigwi yaragoye nayo nyine gushyira hamwe umugabo byatinze baraja mu buryo eh, muribuka imigwi ngaha bita ba local defense iyo yari ihari kandi nayo yatanguye kwitwara nabi mugo barayigarura mbere hageregere bashyiraho n'igice cy'ugwaruka icyo bita eh, igice cy'ugwaruka bivuga ngo ni youth volunteers ugwaruka rw'abakorerabushake nabo nyine ariko iyo migwi yose yabatinze irajya hamwe barashobora kutwubakira ikintu kimwe gishobora gutuma abantu bajya hamwe abo turi kumwe nabo harimo icyegera cy'umukuru w'umutumba mutabe umutumba usanzwe ari munini cyane gisagara cya kayanza mhm. hariho kandi uwo nawe yitwa musagure kuko hariho kandi n'umukenyezi turi kumwe asanzwe ari muri komite eh, y'umutekano muri seno yitwa felicien ntakirutima tukaba kumwe kandi ni umwe mu rwaruka ruri mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere yitwa bigimana jean claude turi kumwe kandi n'uwundi asanzwe nawe atarimo muri komite minisiteri de sekirite eh, banza umpe uwo atari muri komite minisiteri de sekirite yes hello ni amahoro ni amahoro mm, banza witondera bariko baratwumviriza jewe nitwa nshimiyimana ale usanzwe nyine mba ngaha mu kazi eh, ale dusanzwe turi ko turashimikira ku kugena abari mu migwi y'umutekano ihurikiyemo bose borengera ibyiyumviro by'imigwi baje basabukira kugira ngo batunganize neza abanyagihugu babitura nk'iyo mubituye murabona ko batunganiriza bose ataho begamiye murabyo n'imigwi baje bavamo baratunganiriza bose ataho begamiye yego je baho mperereye barabikora baratunganiriza bose ataho begamiye nta ntambamyi hari intambamyi ubona ku bijyanye n'icyo gikorwa c'imigwi y'umutekano ihurikiyemwo bose intambamyi ingene botunganiriza abanyagihugu babitura ataho begamiye mwebwe abanyagihugu barabitura mubafasha gute mu kubatunganyiriza twebwe abenegihugu turabatunganiriza tutabaze ameze nkava mu mugambo cyangwa ava mu isengerire tukabatunganiriza mhm. nta gisabo ntawe mwebwe bagize iyo migwi usanga bahengamye bivanye n'imigwi baje bavamo muca wafasha gute twebwe twebwe ukuntu dukora turajya mhm. hamwe mugabo mu gutunganiriza abantu ntiwisungangurike cyangwa ikiriye wiyalo ni amahoro yego ni amahoro yewe eh, ubanza ukidondora abe batwumviriza yego nitwa bigirimana jean claude mba mhm. ku musave nsanzwe ndi mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere y'urwaruka eh, jean claude turi ko turashimikira ku bagize imigwi y'umutekano ihurikiyemo bose ku bugene abanyagihugu babitura ataho begamiye mhm. yego wowe nk'aho muherereye muritura abo bagize iyo migwi ah, mudatinya mubizeye ego nk'aho duherereye hahora bisika kenshi niyo mhm. eh, mu ishyirahamwe turagurana nk'amahera nk'umuntu ugasanga uwo muntu akiyagenda ayo mahera ntayagarukane yari yayateye mu ishyirahamwe tugaca tubona yuko mu ishyirahamwe icyo kibazo tukabashobora kukikemurira kuko abo tuba dusangiye natwe tuba dufite abari muri komite dukorana nyine mu ishyirahamwe mbwa tubonye ko tubishobora mm-hmm. twaca turabafata twitura aba bageze kudutunganiriza abari muri iyi komite nyine y'inama y'umutekano kugira badutunganirize kuko twebwe twabona yuko ari aho tushobora kugera kubera abantu bamwe bamwe wasanga bisabwa yuko dushobora kubaha nk'amakuru mm-hmm. twaca duhera hasi ngiye mu bituye barabatunganiriza ataho begamiye murashima ego iyo tubituye baradutunganiriza bakatubwira yuko byase no ngaha bakatubwira kubandanya n'imbe eh, murakoze ego nawe murakoze nsubiza patrick ego nkuwo mu intwaro ni amahoro ego ni amahoro mm. misago leopold uri mu bajeje intwaro Eh, turi turashimikira ku migwi y'umutekano ihurikiyemo bose ukugene yofasha mu gutunganiriza abanyagihugu ataho yegamiye eh, mwebwe abanyagihugu biroroha ko babitura ngo mubatunganirize ataho mwegamiye ko ndatwa abari mu majeje ntwaro nk'umukuru w'umutungo usanga ari mu twaratura kandi cyane hanyuma tukabumviriza tukabatunganiriza ataho twegamiye mhm. Eh, hamwe hamwe wumva abanyagihugu bashikiriza ko usanga bamwe bamwe babakubagura nk'iyo bagiye kubitura aho mu kayanza bimeze gute mubafasha gute eh, nibaza ko ibyo aha mu kayanza nta bihari kuko umuntu ntiwamukubagura kuko umuntu burya asa n'uwundi iyo akwitura amwumviriza akumva ikibazo afite hanyuma uwo bafitanye akagorane nawe akavuga uko bimeze mhm. hama mugakorana n'abandi muba musanzwe mukorana mugatora umuti w'ikibazo kuko nta kibazo na kimwe kitabuye inyishu mm. mu gihe kiba kiba kiravugwa na babiri bagihuriza cyangwa ego murakoze jewe icyo mfite ni ukongera ko ni uko ngerageje kumviriza abagiye baravuga mu nyuma ni uko nasanze umengo hariho abantu batazi iyo komite mixite do sekirite iyo ariyo n'icyo itegerezwa gukora mbonera mm-hmm. aho kanya ko gushimira cyane uyu yaje aserukira ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati yavuze neza icyo iyo komite mixte de securite ikora mu majambo makeya ko ari abantu bategerezwa kuba bakorana n'abajejwe umutekano rero ijya komite mixte de securite hariho nk'abatabizi burya isanzwe ifise ukuntu ishigwaho isanzwe ifise abantu bategerezwa kuyijyamwo n'abandi batoba bategezwa kuyijyamwo ntabwo rero kuyijyamwo ari kivunga hariho abantu kanaka bitwa ko donke novuga ofisiyerema bitwa ko bari muri iyo komite mixte de sekirite nka kurya jiji perezida yabivuze ko ayirimwo hariho rero n'abandi babyiyitira cyangwa babyitiranya ukuyibamwo gute babyiyitira gute mbo musanzwe muzi hariho nk'abantu bitwa ko ari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi dufate muri bo rero hari abo usanga biyitirira yuko bari muri iyo komite mixte de securite kandi novuga ko atari byo mu bisanzwe ku mutumba akaruru ku mutumba abagize iyo komite mixte de securite hariho umukuru w'umutumba hakabaho mu serukira umutekano dufate umupolisi kuri uwo mutumba nimba hari hakabaho bajya abantu usanga ari abaremesha kiyago abaki n'abaki n'abantu bashikira mu bantu ngira nka batandatu dufate nimba ntihenze canke hagati ya bata y'umwe no gushyika nko ku icumi none bayiyitirira gute hari ibikorwa ukuntu bayiyitirira rero eh. ni hamwe usanga umugambwe uri ku butegetsi dufate ufise urwaruka rw'iwabo urwo rwaruka rwabo rero rukaba rufise ukuntu rukora mwabijya bijyanye no gukizura dufate mhm. bakunze gukora baragira ibintu bita ngo ni ugukizura bariho barazwi ntabwo ari uwo ari we wese egome urakoze ikindi kandi ni ukongera ko ijya komite mixte de securite iyo iba iri kirakora neza ica isanga abajejwe umutekano bategetswa kuca boroherwa kuko mu kazi baba bafise kenshi bategetswa kubagabaniriza amasharije y'ibyo bakora kuko aho bakora neza agakaciye uko bavugana muri muri uwo mugwi bategetswe kuca bakora uwujejwe umutekano hariya ataranafata uwo mwanya wo kuza kwenterevena iyo bishoboka bakabiheza bidashobotse naho bakabona kumubwira ego ego urakoze reka tubanze dukubitire mu ntara ya cibitoke duce tugaruka ngaha dorine uranyumva ni amahoro ni amahoro tubwira abo muri kumwe n'aho muherereye neza nzu amakuru w'intara ya impande ya zone umujene ari mu mashyirahamwe turiko turashimikira ku migwi y'umutekano ihurikiyemo bose ingene yotunganiriza abanyagihugu ataho yegamiye mwebwe eh, nk'ugwaruka canke abayo mashirahamwe muritura iyo migwi nk'iyo mugize ikibazo aho muherereye ego iyo tugiye tukabatwumviriza baravye mhm. inkumbi baravye yuko tutari mwibango runaka baratwumviriza amakuru kanatsinda ariko ari vyo baba bajejwe Mm. Eh, murabona ko babatunganiriza batarabye nk'icyo muri cyangwa eh, nk'ibyo mujye babatunganiriza neza yego baradutunganiriza kuko niyo hamwe n'imbara yo kuziganya no kuziranana mm-hmm. urumva yuko dutumira abo mu dufashe n'ibyo turi ko turakora ibyo turi ko turakora nzu bita dorine yego Eh, dore ni uwo ari mu migwi y'umutekano urikiyemo bose alo amahoro ni amahoro uwo kwidondora bari kubatwumviriza ego nitwa ndayisaba umar nkaba ndi mu mugwi ndi muri komite mixte de sekirite eh, tukaba tuvuwe turi mu biganiro bitandukanye n'abaseruka ndetse n'amadini mm. mugabo nkaba ndi umwe gusa mu baje baseruka bava komite mixte de sekirite turiko turashimikira ku migwi y'umutekano ihurikiyemo bose ingene yotunganiriza abanyagihugu ataho yegamiye e, batarabye ibyo baje bavamo aho nk'aho abanyagihugu iyo babituye mm. murabatunganiriza neza mutarabye ibyiyumviro by'imigwi mwaje muvamwo e, ni ukuvuga twebwe muri komite y'imiti ndetse bwa mbere ho turi hagati y'abanyagihugu n'abagize intwaro n'umurongo wacu mhm. ni ukuvuga twebwe dutegerezwa n'abajejwe umutekano benshi nabo nyine turakorana urakoze uwo mu bagejejwe intwaro ni amahoro amahoro cyane ngo kwidondora bariko batwumviriza yego ntinitwa ndikukabindi ku madamu eh, Octave uri mu bajeje intwaro turiko turashimikira ku migwi y'umutekano ihurikiyemwo bose imwe neyo abanyagihugu ataho yegamiye Mm. mwebwe mufasha gute abanyagihugu babitura ku buryo bashima bakabizera ego ukuntu twebwe rero bitunganije nk'ubu nka jewe agacimbiri mu ntwaro mu kumba nk'ubu turafise nk'abanyeshuri tuba dutwara rero kenshi amatati uyasanga ku mutumba ukwanye cumi kanaka ukwanye kanaka aba ari aho hantu habaye amatati arabumviriza akabumviriza amatati bafitaniye abo bantu ngiye rero bimunaniye acaza kuri jewe nanjye nkabumviriza eh, twumviriza ingorane aho ziri mu gihe binaniye nanjye ndasaba nca nitura imbere baca babumviriza gushika na cyane cyane nk'izi amatati yo ku mitumba bumviriza batunganira kumbure twohamagara eh, hariyo abajya basabukira urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bimeze gute ibyo batunga urutoki nibyo bimeze gute mu ntara ya kirundo akanya ntakiwanyu Mhm. ubanza witondera be ko batwumviriza nitwa macumi piyeri mhm. nkaba umuhari ukora muri senderi fudede mhm. uri ku butegetsi icyo aho yabeshe cyane e, urwaruka ruri mu ntara fudede ntirukizura abakizura ni komiti uri kimwe yose yatowe iyo nayo irongowe n'umukuru umutumba e, n'abagira umutekano bari aho hantu abakizura ntibagenwe baratowe baratowe abenegihugu barabatora kandi abenegihugu batora umuntu babona afise ijambo muga ibyo bikorwa murabikora rero abo batowe barabikora abatowe barabikora babikora n'abajejwe umutekano bagashyikiza raporo umukuru w'umutumba mhm. igikorwa cyanyu kigarukira he kuko eh, uva mu bushyirangange bw'intwaro yerekanye neza igikorwa hamwe n'abandi bajejwe igikorwa cyanyu kigarukira hehe mutarengera igikorwa cy'igipolisi igikorwa cyo kubaruka twebwe tugiye gukora ibikorwa rusange gusa ibyo mu ijoro bikora iyo komite ibijejwe bakoranye n'abajejwe umutekano murakoze ego reka tugaruke kuri bano batumire umugenduzi mu bushyirangange bw'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano murakurikiranye hafi n'umugambi w'igipolisi cy'akarorero ahatumvise ibivugwa ngahanye bashikije bati hariho gukizura mbega iyo jambo donko igipolisi cyegereye abenegihugu kuba rero bokorana bari kumwe mugabo akazi ka paturuye tukarekera igipolisi mugabo kuba bari kumwe n'abanyagihugu sinavuga ko ari ikosa kuko twegereye abenegihugu kuko baca baraba aho abanyagihugu bari mu mitekano mu byo bariko barakora sinzi rero iyo bavuze gukizura sinatahuye neza mugabo gukizura abapolisi bakora ni umurimo wabo wa minsi yose sinashatse kumva neza bavuze ko umupolisi ariko arakizura ari kumwe n'umwenegihugu je nta kosa ndabibonamo igikorwa cya bamwe n'abandi none gica kigenda gute nababwiye gitangura ko komite migise do sekirite icyo bajejwe ndabivuze nko mu gifaransa ni arabiteye prevention ibyo ni ibikorwa by'abacamanza n'abapolisi Mhm. nk'uwadukuriye mu buhinga bwa none yabajije ati mbega ayo makomite minisitiri w'umusekirite arashobora kugira icyo afashije mu matati hagati y'igipolisi n'urwaruka yego cyane rwose twavuze yuko bakinga mu gukinga harya iyo uri aho uba ubona ingorane iza kuba n'iyo ngorane itaranashika nuko rero twinjire mu cya kabiri cya kino kiganiro aho tugiye turabire hamwe ingene abagize mu migwi y'umutekano ihurikiyemo bose borengera ibyiyumviro by'imigwi baje baserukira kugira ngo batunganize neza abanyagihugu babitura turashimikira ku nyifato ingene bo kwifata kugira ngo batunganize neza abanyagihugu babitura n'ibyo mwavuze bitameze neza mu cya cya mbere byokosorwa kugira ngo abanyagihugu bose babizere bumve ko bari kumwe eh, n'iyo migwi reka tubanze duhe duhere ngaha anye imbere reka duhere kwa space umwe mu bakenyezi bakurikirana bakurikirana mu mashyirahamwe turiko turashimikira kugena iyo migwi yo kwifata kugira ngo batunganize abanyagihugu babitura ikintu mwumva mwoshikiriza n'igiki kuri bano batumire bari ngaha anye urakoze kunsubiza ijambo jewe ico mbona hanini boshimikirako bavuga bati nta gutanga ico adafise mbere y'uko ufasha kubaka ikibano ubanza kuba ufise aya mahoro nawe mu mutima nakare mwumvise yuko simanza duca nta n'uburekuriwe guhagarika uwundi mwumvise nta burenganzira tubifitiye ariko hanini twebwe tuhagarara ku gukinga mu gukinga rero niba haba hariya mu rugo aho duherereye hama amatati ntuzofashe ikibano gukinga ingorane zohaba bisaba yuko mu ngendo mu nyifato eh, tuba icirore icitegererezo hanyuma n'uwuja kugana akavuga ati ujya muntu ndazi ni ninarinda ndamushikira ndataha ngabanye ndataha eh, anyujuje amfashije ku bibazo nari mfise nico numva jewe eh, nk'uwaje aserukira amashyirahamwe akorana n'ugwaruka twohagarara ko hanini tugakinga tutaronekwa Mhm. umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba ah, musenyeri Andre Florian ah, n'ubu eh, mwarakurikiranye ibijyanye n'iyo migwi no mu bindi bihugu gutandukanya uruhara rw'inzego zijejwe umutekano hamwe n'iyi migwi ihurikiwemo bose ibyo bihava bizura amatati akomeye eh, twaragiye turabibona mu bihugu bimwe bimwe aha muri za burkina faso aha mu birigi eh, muri aha hakurya muri no mu rwanda banagomba aho ugwaruka rwumva ahubwo ko ruronse n'uburenganzira uburenge bw'igipolisi mbere mu nyuma bahavuye batana mu mitwe ibi turavyibuka ejo bundi vuba cyane eh, mu myaka nka cumi n'itanu iheze vyarabaye no mu gihugu c'ubufaransa hari ibihugu bimaze gutera imbere cyane vyarabaye mu birigi aho urwaruka rwahavuye ahubwo ruhindukirana n'abapolisi batana mu mitwe bihava biba bibi nico gituma rero igihe cyose iyo migwi igiyeho ni ukuraba neza abapolisi uruhara rwabo bafise muri yo hanyuma nabo bakamenya kuko umwe wese afite icyo ajejwe aha rero uh, nariko ndahera kuri iri jambo bavuze ngo gukizura icyo ni igikorwa ijana ku ijana cy'abapolisi cy'inzego zijejwe umutekano mugiye mubihebeye urugwaruka rugishushe n'aya maraso yabo ejo bundi bazahava biyumvira ko n'abahubwo baronse akazi hanyuma bahave babikoresha ukutari kwiza ikirongera ngo eh, cyotandukanywa rwose muri ibi hariho hariho icyo bita agite dangajima eh, mu kirundi ngira ngo ni urupapuro cyangwa n'amasezerano yemeza umwe wese icyo yemereye gukora muri iyo migwi eh, aharenga ngo mu rundi karacara agahaze nagomba kumbure nabyo nyine ndabibibutse abantu bose bajya muri iyo migwi ingene ingene ishobora gutera imbere cyane cyane gusumbya nk'uko tuba duturana mu bindi bihugu babanza gusinya urupapuro bonyine bagashyira ku mukono bati twebwe tugiye muri uyu mugwi gukora iki n'iki n'iki n'iki bakamenya bati dufise akarimbi kagera aha n'ibyagera aha si iwacu babivuze neza iyi n'imigwi ijejwe gukinga eh, amatati no kumenyesha aho yoba agomba kwaduka kugira ngo ababijejwe bagire intervansiyo si umugwi rero ujejwe guca gufata abantu ngo bapfunge si umugwi ujejwe kuza gusubirira inzego z'ubutungane cyangwa inzego z'umutekano ariko no gukinga hamwe no kumenyesha ababijejwe ati muraraba neza ngaha hashobora kuba haraganze eh, aha rero urwo rupapuro mu burundi ntirurahaba eh, abari muri iyo migwi ntiturumva abayisinye nicyo gituma mwumvise ngira ngo bamwe bamwe bayoberwa barimo n'abatarimwo kuko uwurimwo abazwi aba yarashize umukono kuri urwo rupapuro kandi urwo rupapuro rubitswe n'inzego zibijejwe hanyuma ikindi kigira kabiri ni uko abenegihugu bose bagomba kumenya igihe iyo migwi igiraho bikorwa mu nama kandi muri iyo nama batumira abantu bose bafise ibyo baserukira baba abaserukira imigambwe baba abaserukira amadini baba abaserukira amashyirahamwe bakababwira bati umunsi munaka tuzoshiraho urwego muze muze ntimugire ngo twarabakumiriye eh, aha rero hongera ndababwire yuko nko muri nko mu gihugu cya burkina faso ho baratinze barakara wikumiriye ukanka kujyamo baca bagufata nk'inkozi y'ikibi nk'umwasi w'igihugu eh, kuko iyo migwi ugomba kuba kugira ngo nawe wumve ko umutekano ukingiwe eh, aha rero kumbure ngira ngo ivyo bikwiye kuba hanyuma hari kindi kijanye no gutanga ivyegeranyo canke kumenyesha abantu ibyakozwe ibi rero biba mu buryo transversal ni ukuvuga ko uwo mugwi hajya iyo umukuru ku rwego kanaka ari umukuru w'igihugu ari umukuru w'intara ariko aravuga ati ubu rero mu gihugu cyose amahoro n'umutekano birasasagaye si ahandi babikura babikora mu byegeranyo byagiye birava ku mitumba ingene bagiye barawubungabunga gushika hejuru iki rero ni cyo kumera agomba kubanza kubibutsa kugira ngo ejo nibyashoboka iri jambo numvise riri munsi ryiza kuko ndarivuze kuko hari aho ryateye amatati hagati y'inzego zijejwe umutekano n'ugwaruka bahavatana mu mitwe ibi vyo gukizura mu byukuri ntibabihebere ababijejwe kuko nico nico bemanze kandi nico bajejwe murakoze mm. eh, urakoze reka duce tuja hamwe abatumire ngaho imbere bagizwe n'ugwaruka bari mu majeje intwaro abari mu madini igwa w'igipolisi ah, muri kino gice ca kabiri iyo migwi no mubona yo kwigenza gute yofasha gute borengera gute ibyo vyiyumviro iyo baje basa guserukira kugira ngo batunganize neza abanyagihugu atabo begamiye abatarafata ijambo mu mashyirahamwe mu ego ndabona umufasoni hariya eka mu madini eka n'urwego rw'igipolisi mugire namwe icyo mushikirije koze je mhm. nitwa gwasa dorote nkabaserukira ihuriro ry'abakenyezi ngaha muri komine kirundo Mhm. ego mu gice cya kabiri tuba turashimikira kugene abo bagize iyo migwi eh, y'umutekano ihurikiyemo bose burengera ibyo byiyumviro by'imigwi baje bavamwo bobirengera gute kugira ngo batunganirize neza abanyagihugu babitura ataho begamiye ukuntu tworengera ibyiyumviro ni ukuvuga twakora dusenyera ku mugozi umwe abagize uwo mugwi kuko mwumvise yuko uwo mugwi ugizwe n'abantu batandukanye bava mu migambwe itandukanye mu rwaruka mu mashyirahamwe atandukanye ni ukuvuga twobanza gukorana twebwe tugakorana twumvikana tugahanurana kugira ibyo dukora bishimwe n'abo tujejwe kubikorera ikindi nacyo mwumvise akazi k'iwacu ntitugejwe guca imanza cyane guhagarika abantu tujejwe gukinga no gutanga inkuru aho hose tubona hogira hobangamirwa n'umutekano kubera tuba turi mu migurere itandukanye ni gukora dutunganiriza bose tutarabye kuko n'ubundi tuba turi indongozi ziserukira bose kuko ntituba duserukira iyo migwi twaje tuvamo iyo cyo mwiyemeje nk'umwe mu bagize iyo migwi kugira ngo mubandanye mutunganiza abanyagihugu ataho n’igiki icyo twiyemejeje nka jewe ndiyemeje kuvugana n'abanyagihugu bose aho mperereye nkababwira icyo njejwe ko njejwe gukinga aho hose ho kwaduka ingorane mu gihugu cyane kumenyesha inkuru ku nzego zidukuriye zibijejwe mm. murakoze namwe murakoze mm-hmm. n'umugabo w'igipolisi eh, mweho bite akanya n'akanya yego murakoze mm-hmm. nje nitwa kwizera inosa mm-hmm. na jemva mu muhari w'abasikuti mm-hmm. mu rwego rw'abasikuti bakunze bitwa rekandezene turiho turashimikira muri kino gice cya kabiri kugenewe abo bagize iyo migwi borengera imigwi iyo baje bava kugira ngo batunganirize abanyagihugu ataho begamiye mwe mubona yokora gute gusumba uko bariko barakora ego murakoze ubwa mbere je nibaza yuko nobanza gushimira nkumbure leta y'u Burundi kuri iki gikorwa yagize cyo gushyiraho komite ihurikiyemo bose kuko nsubiye inyuma gatoya jewe kera narutse umupolisi ndamutinya ariko uno munsi umupolisi turashaka kuyaga nkamushikiriza akambakiye nko mu ibarabara cyane ku mugoroba kera nari nzi ko umupolisi abayeho ari umuntu wo gufata abantu ariko ubuyi turashobora guhura tukayaga andenganyije nkashikiriza icyiyumviro cy'iwanje ntagiye umunwa icyo ni ikintu cyiza cyane hama kandi nk'uko eh, nabivuze mu muhari w'abasikuti umubare wa sikuti urimo ugwaruka rukomoka mu migambwe yose yego iyo migwi kenshi na kenshi sinzi ko eh, mubibona mfatiye nko ku mugambwe cnl ako kangonongono ntibashobora kukabura ntibashobora kukabura kuko amatora yaraheze ariko nk'umugambwe cnl ngira wari uzi ko uzotsinda amatora cyangwa frode wari uzi ko uzotsinda amatora iyo bitagenze uko rero biragora kumva yuko umengo baregeranye n'umugambwe uri ku butegetsi impanuro nyamukuru numva notanga ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi wobanza ukumva yuko abari mu mugambwe uri ku butegetsi bakumva yuko batwarira bose icyo ni ikintu cya mbere hama kandi ikindi kintu cyofasha cyane ni uko ahanumvise harimo benshi bari mu mashyirahamwe nkumbure yo kuziganya no kuguranana ku mitumba bogwiza inyigisho zo kugira ngo bumve yuko uwo mugwi ufise ikintu uri kurafasha mm, murakoze Mm. nawe murakoze yego umugabo w'igipolisi nabonye ko yari yahagurutse akanya n'akanya akoze kumpa ijambo je opepede ndayikengurukiye viane komiseri kominare ngaha mu kirundo mm. nagomba banze nshikirije ndabyo ibyo bamwe n'abandi bagiye baravuga kuri iyi ngene komite mixte de sécurité zikora ngaha muri komine ya kirundo nibaza dukorana neza cyane namwe murumva abagiye barashikiriza naho yavuga ati nshobora kuba ntarimwo mhm. atariko naho ntaba ntarimwo atuma umukuru w'umutumba arantunganiriza cyane bisigura rero yuko uyu mukuru w'umutumba bamutunganiriza neza nawe aba ari waserukiriye komite y'umutekano ku mutumba kubitwerekeye naho naho haba hari utugorane ndibaza twabaye komite mixte de sekirite iratwemforoma icabaye bobo hama natwe aricyo dufasha tugabifasha ari gushika kuri tere tugashikayo nibaza ahanini muri komine ya kirundo nta nta ngorane zihari ku bijyanye na komite mixte do sekirite ego bari bavuze bati igipolisi kiri kumwe no mu ijoro murakora ibyo gukizura bamwe bakagira bati ni igikorwa cy'igipolisi gusa mwebwe bigenda gute bimeze gute nk'iyo muri icyo gikorwa muba muri kumwe no mukora gute ngira ngo iyo terume irareme iryo jambo umenga riraremereye rwose riramereye kuko akizura abapolisi ariko iyo bishyitse nk'icyo gihe umupolisi ntashobora kuba hose nta bapolisi boronka ajya ku mutumba uwo ari we wese kugacimbira akariko kose hari igihe babona tugiye muri intervention komite minisitiri do sekirite niyo itwereka ati ngaha habaye ikibazo mu gihe umuntu yakwemforomye ukamusanga kuri tere niho rero baca bagira ati ni ugukizura naho tuba tugiye mu by'akazi kuko Ni n'itegeko rirabivuga yuko komite mise do sekiriti ikorana n'abajejwe umutekano mugabo batabasubirira hama natwe tukajya ku kazi iyo ari ingorane zashyitse tukagenda tukenteruvena tugafasha mm. ariko ntibibuza yuko nk'uko babivuga ari ikintu gifishe kikibiriraho. mu mategeko aremeza yuko umurundi wese ariko question de fragrance umurundi wese ashobora kuba arabika inkozi y'ikibihama abaje umutekano batarashika tukenteruvena tukaza tukamutoma naho rero hashobora kuba hari akantu nk'ako ngano gashobora kuba kahari eh, uyu munsi rero muri ko nk'imigwi y'umutekano ikuyemo bose muri ko mukora gute kugira ngo murengere eh, bamwe bose barengere imigwi baje bavamwo mufashanye kugira ngo icyo kibano kibe cyiza murengere imigwi eh, baje bavamwo bamwe bamwe muri ko mukora gute kugira ngo mutunganize abanyagihugu biratugora burya nkatwe tw'abapolisi ntishobora kubona ati ntakava ngaha ava mu mugambi ubu rimwe na rimwe tubabona nk'iyo hageze amatora yambaye nk'impuzu y'umuganga mhm. si ino dukorana nk'ababa baratowe nk'abajejwe komite migise dosekirite aba nibo dukorana ababa baratowe ahamba tugakora ibijyanye n'umutekano mugabo umwe wese akagira ahera nahagarukiritse hashimira imana wambaye wambaye agakumutsa k'ikayarara Mhm. Eh, muri kino gice cya kabiri turi ko turashimikira kugene abo bagize iyo migo y'umutekano ihurikiyemo bose bo kwigenza bo kugira ngo eh, bafashe abanyagihugu ikibano cyiza batarabye imigwi baje bavamo ubona bokora gute kugira ngo barengere iyo migwi baje bavamo batunganiriza abanyagihugu icya mbere bakora ni uko Mhm. nyine bakwigenza eh, bandanya bigenza nk'abantu bavuye mu mugwi kanaka mhm. ni ukuvuga nk'ubu nk'umuntu yaba yavuye mu mugambi kanaka atoza araraba ngo naka ari mu mugambi ubu cyangwa ari muri uriya ntabwo bibatunganiriza bose bakarengera n'ibintu by'amadini bakagwa mu madini atandukanye mhm. mu kibanza umuntu akwiye kubanza akumviriza ubwa mbere ubujya kumwitubura hama amwumvirije asaba uwo basangira ikibazo akamutunganiriza ataraze ko ari muremure cyangwa ari mugufi akamuraza igihagararo ko yoba ari umukene cyangwa umutunzi cyangwa ari umunyamadini atarazi imigambwe avamo mhm. akamutunganiriza uko biri kose yego urakoze nawe murakoze mm, wowe mu bajeje intwaro misago leoporo yego sabwe ni yego ni muri kino gice cya kabiri tuba turashimikira kuri abo bagize iyo y'umutekano wikiyemo bose nyine inyifato bogira kugira ngo batunganize abanyagihugu barengere ibyo imigwi baje bavamwo wowe ubona byogenda gute bokora gute uko bukora yagize ikibazo hagaca umutumira ko bafitaniye ikibazo hanyuma akaza akakubwira ubumbirije rero babiri utora ukuri kwabo ugaca wereka umuntu ukuri kwiriwe ubundi ukamwereka ukuri kwiwe hanyuma bagahita bagenda banezerewe kuko uba wabukuriye ukuri kwabo hanyuma ukabereka akagorane kari ubugafise n'ubutagafise yego urakoze yego namwe murakoze eh, tugaruke ngaha mu nyokoza hoteli ineza tugaruke kuri bano batumire eh, bataragira icyo bashikirije hari abari mu madini atandukanye mubona abo bari muri iyo migwi bogira inyifatire kugira ngo batunganize neza abanyagihugu gusumba uko bahora ataho begamiye maze mwidondora batwumviriza amazina yiwanje ni bahati erike mhm. nkaba naje serukira ubisiramu ngaha muri komine ya kirundo kuri komite mixte de securite kugira ngo bakorane neza n’ikivugo kimwe gusa turi kumwe byose turi kumwe twese birashoboka icyo bagikoreye ko bagakorana nta kitazogenda neza kuko ndiko ndumva kwatanguye ikiganiro yavuze baradukumira ahubwo turabe icyo turimo turakorera abenegihugu aho turi mu gihe tuzokorera ku icyo cyivugo nta na kimwe kitazokunda ikindi ni uko tworeba aho turi tugakora ibikorwa rusange hamwe kuko niwumva ko wikumira ibikorwa rusange ntuzobonekamo mhm. mu nama zibera ku mitumba ntuzobonekamo mhm. ntuzomenya ibiri ko biravugwa mu gihugu kandi ari bwo cawe c'amavukiro urakoze reka duce tubanze dukubitire mu ntara ya cibitoke Dore uranyumva yego ndabumva uri mhm. eh, kumwe n'aba bandi nyine yego turacyari kumwe bose nta uwari mu mashyirahamwe ni amahoro ni amahoro uwo kwidondora badufatiye hagati ego ndi donavine barandagiye donavine ubona abo bagize iyo migwi bo kuyifata gute kugira ngo batunganize abanyagihugu ataho begamiye ego njyewe uko mbona ni uko uje akwitura mu gihe uri imboneza cyangwa ukaba umurigere kuko udashobora guhingamo uje akujyana ukamwakira hanyuma ukumviriza ibyumviro byiwe hanyuma ugaheza ukamutunganyiriza gihenga ababifite bagahenga amahoro kuko muri icyo gihe ntibaba bariko barakora nk'icyo bategerezwa urumva yuko ni omar ndayisaba mhm. mbega icyo nshaka buri kigo turashimikira ku nyifata ibereye abagize imigwi y'umutekano ihurikiyemo bose kugira ngo uh, batunganirize abanyagihugu ataho begamiye wumva abagize umugwi uhurikiyemo bose umutekano mhm. eh, babwirizwa ubwambere ho kuba ataho begamiye kuko mujya mu kibano naho muba muva mu miryango itandukanye kuko ushobora gusangana muri batatu muvukana ugasanga muva no mu miryango enye itandukanye none aho wumva mu budasa bwanyu bw'ibya politiki muba mufite ikindi kintu kibahuza naho muba mutavukana mu maraso muba muvuka ku mutumba muba muvuka mu ikomini mu ntara imwe ndo ni ukuvuga ko mufite ikintu kimwe kibahuza rero ubuca urubanza rw'abavukanyi ararangamiza mm. urakoze reka tuve mu ntara ya cy'ibitoki tugaruke ngaha munyokoza uteri neza tubandane na bano batumire tumanza mu idondo bariko baratwumviriza turiko turashimikira ukugene iyo migwi abo bayigize ingene bo kwifata inyifato boshira imbere kugira ngo batunganize abanyagihugu ataho begamiye byogenda gute yego ku mazina ntiranyibagira rusiya mm. nsanzwe ndi umukanguramahoro ubusanzwe inyifato ibereye abari muri komite mixite de sekirite bogira mm-hmm. bwa mbere bwobwo borengera ibyaje uko baje batowe bagaheze bagakorera hamwe ubu babona atabikora neza bagaheze bakamusubiriza kuko abasanzwe bari na misiyo bafise hama ikindi ni uko umuntu amaze kwiyumvamo icyo gikorwa araheza akagikora azi yuko atampemba arondera mm. agaheza akagikorana umutima mwiza n'umutima w'ishaka eh, ikindi gikurikira ni uko hagati bumva ko bibera ku mutumba hugwizwa amanama yo kwibukanya misiyo komite do mekisite do sekirite isanzwe kandi usanga ibyiyumviro bashikirije nk'ikitagenda neza ku mutumba natwe tugira icyo duvuze kugira ngo icyo kintu kiranduranwa n'ibizi ko mutumba amahoro abandanya asasagaye eh, nk'umukangurira amahoro impanuro nutanga ni uko ubwa mbere bwobwo umuntu yobanza kwizera abo bantu kuko babatora bafise icyo babashimye hama igikurikira ni uko bo kandi bishobotse yuko nabo bojamwo bakareka kwikumira mhm. kuko abo bantu benshi batorwa mu manama uwo rero avuga ngo ntazi ntabazi kenshi bareka kubamenya kubera usanga ari wa wundi aguma muhira ayo manama batumiye akavuga kubera iki na kiriya sishobora kugenda kuko ntibabimbwiye akibagira yuko ayo mahoro nawe ategeretse kugira uruhare kugira ngo ayo mahoro abeho aho aherereye kino bino biganiro byabereye mm-hmm. turiho turashimikira ku nyifato ibereye ingene bokwigenza kugira ngo eh, abo bagize imigwi y'umutekano bukiyemo bose batunganirize abanyagihugu ataho begamiye ubona byogenda gute natuya tunongono twagiye turashikirizwa bokora gute kugira ngo abanyagihugu bose bumve ko barimo yego murakoze kugira ngo twese dukorane tubumva ko nta n'umwe yokwidoga ni uko twese twosenyera ku mugozi umwe hama tugakora ibikorwa by'iterambere mm-hmm. tukarengera eh, ibyo uwo muntu wese yoza ducanishamo nk'akarorero abanyepolitike aho nashatse kuvuga bivanye n'imigambwe twese twaje tuvamo harashobora kuza nk'umunyepolitike ugasanga ariko abwira nk'abanywanyi biwe ngo bivanye eh, n'ibyo abashaka gushikako havuga ngo nk'akarontuko ngo ntimujye gukora ibikorwa by'iterambere n'akarontu hanze kubera aje hano mperereye hari abantu bene abo politiki usanga bacanishamo urwaruka ugasanga nk'ujya munsi wa gatandatu w'ibikorwa rusange eh, umutwara yararika ibikorwa rusange ugasanga hariho abandi bantu bababuza ngo ntimukore ibikorwa rusange ni ukuvuga rero kugira ngo dutsimbataze uwo mubano mwiza n'uko twese twoja hamwe eh, tukarengera aho baza baducanishamwo eh, kuko ubu kukubwira ngo ntukore ibikorwa rusange mugabo hagira ejo cyangwa hirya y'ejo arashobora guca yigiye ugasanga wewe atacyo wigeze ukora ugasanga izangwa nazo ziriko zirakugarukako eh, turaho nyene iyo migwi yoca ifasha gute kugira ngo abo bararika ntibumve nabo nyine baze yokora gute kugira ngo yegeranye abo banyagihugu bose mbona uko twese nk'uko babivuze ati twese turi kumwe ego murakoze murakoze nawe tugaruke kuri aba batumire ngaha sipesi karitasi usanzwe mu mashyirahamwe atandukanye murakurikirana ugwaruka eh, mujyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mubona ikintu mubona mushikiriza bano bantu bari ngaha bo iyo migwi y'umutekano w'ikiremwa bose yo kwigenza gute yokora gute gusumba kugira ngo nabijya bavutse eh, bitagenda neza babirengere bafashe kugarukana icyo kibano ciza hari ikiyago cyo kuziko twahebye murabona ugwaruka n'abantu bashuha iyo baronse rero ubahubisha akabajyana mu nzira itari nziza baroroshe guhendesha utuntu na nyariryo uno munsi hariho eh, abikikamukiza bakabafatira mu bushomeri twebwe rero twafashe iya mbere eh, uno munsi mu bikorwa dukorana n'urwaruka hariho ibikino dukina dufashanije nabo bari muri komite mikise do sekirite kugira ngo tubanze dukinge aho duherereye nk'iyo twumvise ariko ibangamiye ikibano mutumba runaka kugira ngo tubanze dutegure mu gukinga ariko tutibagira n'ababa baje kurorera icyo gikino yo kubohera mu rugo kuko nk'abakenyezi tuba turi kumwe tubabwira tuti amahoro ntitubingene tuvuga ngo arahungabanya aho tuherereye abo bagabo muvuga ngo bari muri muri icyo gikorwa cyo kuyahungabanya ni abagabo bacu abo bahungu ni abahungu bacu abo bigeme ni abigeme bacu tugarukire rero ca kiyago indero yo ku ziko hanyuma ikindi dukora turabahimiriza kumviriza iradiyo bakumva akavugwa hariya nk'ubu bariko barumviriza iradiyo abariko barumviriza iki kiganiro mwaduteguriye ntiyabura uwo kigenda acubatse yumva hari ingene bitunganije hanyuma nawe wacumvirije ukagisabikaniriza abataronsa ako kanya nuko uko twebwe tugikora murakoze rero impanuro ntubaha duhereye ku mashyirahamwe amashyirahamwe kubera mu kwakira abanywanyi ntituraba ubwoko nta nta mugambwe turaba icyo azanye ibyiyumviro azanye byo kuduterera kugira ngo tubandanye dutera imbere hanyuma tukanashingira ku nyigisho icumwe atazi akacigisha ubundi eh, impanuro ntubaha ni uko boja hamwe hariho ubirata nkumbure n'icyo kitagenda neza bakakinegurira aho mwumvise bavuga bati hari aho usanga harimo uri muri iyo komite atagikora neza bakamuhanuriraho binakunda bakamusubiriza hako yocafuza umugwi runaka yuko bahengamye bomusubiriza mugabo agakorera akorera bose murakoze ego e, tujye ku mugenduzi mu bushikirangange bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano e, mubona iyi migwi y'umutekano ihurikiyemo bose yokora gute gusumba kugira ngo abayigize barengere imigwi iyo baje bava ibyiyumviro byaho bafashe abanyagihugu mu butandukane bwabo eh, abanyagihugu bayizere mubona yokora gute ego iyo migwi nyine yokora bwa mbere na mbere utangura kumenya yuko hariho itegeko riyishyiraho ryerekana neza icyo bakora n'ingeni ikora n'abayigize hanyuma bakamenya ko bategerezwa gukora bisunze ko bitwararika ko abenegihugu batekaniwe muri byose no mu buzima bwabo bwa minsi yose ibyo rero bakabikora bari hamwe basize ingufu hamwe bubahirije intwaro n'amategeko agenga igihugu ego mwebwe mu bushikiranganji muri ko mufasha gute kugira ngo umutwe tungonongono tukiriho tuhave eh, mwebwe musanzwe mukurikirana iyo migwi ku rwego rwo hejuru ingere turi ko turafasha hagize iminsi noneho ngira n'ubu biko birakogwa hariho ibyo twise koordinasiyo de komite migisite do sekirite inyigisho ziri ko ziratangwa hose rero mu gihugu hose kuvuga ko hariho abazihawe ubwa mbere hariho rero nabo bariko barazitanga kuvuga ko ubushikiranganje atatu buzokora kugira bwame hafi iyo migwi ingene izotera ikora kugira ngo n'ubwo bungonongono buhari buveho n'ubu biriko birakorwa mhm. reka tujye ku muhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba ah, mwebwe umwihwezo wa nyuma mwugira twage turumva ibyagiye biravugwa ngaha ahanya mikino gice ca kabiri iyo migwi ingene yo kuyifata ingene yo kwigenza kugira ngo itunganize abanyagihugu ataho yegamiye ikintu mubona mubashikiriza n'ikiye abandi barajabuka mwo we niwe usigaye uragira ingorane hanyuma ikindi kirazira ko muri ibintu by'umutekano hari uwo dusiga inyuma bose bakwiye kubamwo eh, aha rero nakagoye kumerera ko ndakebura aba a canke bariya uwukumira uwundi ngo ntajemwo canke n'uwikumira ibyo ari byo byose umutekano wowo uraba twese kandi twe turarabwa nawo nagomba rero kumbura nce nsaba rero yuko eh, abajejwe intwaro cyane cyane abajejwe ubushikiranganje bufise iyi migwi mu nshingano zawo ko bogerageza kandi babikore nk'uko batanguye ariko banyarutse bigishe cyane bagire inyigisho nkarishabwenge kuri iyi migwi na cyane cyane babegereke neza ibyo bajejwe nakarimi kuko n'ubu harimo abari muri iyo migwi nk'uko mwage murabyumva batarabona neza neza uruhara rwabo aho ruhera n'aho rurangirira ibi rero ni inyigisho zo kwamizako ah, hanyuma ikindi Eh, nagoma ndababwira cyakoze rwose ahandi mu bindi bihugu ni ikijyanye no kwiyumvira ingene boza barashimira iyo migwi ni ukuvuga uburyo bwa motivasiyo mu kubashimira rero abantu benshi bavuze ngo bashimire abo bantu biyumvira ngo ni umushahara babaha byaba binatera n'amatata ariko si byo namba gushimira iyo migwi biri mu buryo bwinshi uburyo bwa mbere ni igihe nk'umutware atwara ahantu ku mutumba mu ikomine mu ntara cyangwa mu gihugu agendeye ahantu acisha muri iryo jambo ryonyine ati turakengurukira abari mu migwi ihurikiyemo bose jeje umutekano kuko yaradufashije gukora iki n'iki n'iki n'iki abo bonyine barumva ko bashimiwe kandi ubwo n'uburyo butuma baca mu bati bwa bundi bimwe nkora murabe neza ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma haragiye haraba udukosakosa hamwe hamwe ugasanga abo basize inyuma nabo bakavuga bati twebwe ntibituraba ahubwo bagaca aribo baraza cyangwa bacumbikira inkozi z'ikibi kuko urumva mu bariko baracungira umutekano ntibarimwo hanyuma bagaca ahubwo baterera mu kuwonona aha rero ukureba yuko n'umwe yasigara inyuma no muri abo bandi mumenye ko ukumiriye uno munsi ejo ushishikwa mukumira ejo azoca aza ari mubi ntabwo mbere nsabe kumbure ko iki kintu cyo twigisha mu burundi wenda baremeshe mu ijambo rya nyuma tugeze ahantu heza muravyo iyo tuvuye abantu kumbure kenshi ntibavyibuka aho tuvuye hari hagoye mbere mu burundi bahanyarutse nagomba ndababwire ko hari ibindi bihugu bimaze imyaka irenga ijana bivuye mu matati mugabo n'ubu batarashobora gushika neza neza nk'aha tugeze eh, aha rero twe turi ko turagera ahantu mu myaka cumi cumi n'itanu gusa tuvuye mu ruhagarara cyangwa mirongo ibiri eh, ntiranashika murabona ko turi ko turatera intambwe nziza ahubwo dukomereza aha kandi banyakubahwa mujeje iyo migwi ntimwijajare ntimwijajare kuko umutekano ni igikorwa cyo kwameza ko mu buzima bwa minsi yose murakoze urakoze nawe reka ndagushimire mm. nibutse ko uri umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba eh, musenyeri Andre Florian ndabarushimana wakoze kwitaba muri kino kiyago mwakoze namwe kuntumira n'ejo nzogaruka ni interano nziza ku gihugu cyacu kandi nditeguye kuyitanga umwanya uwo ari wo wose ikibano cyiza ikibano kizira amatati twari kumwe kandi na opc Gilbert kadende umugenduzi mu bushikiranganji eh, bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano akaba asanzwe akurikiranira hafi umugambi w'igipolisi c'akarorero wakoze kwitaba muri kino kiyago murakoze namwe kuntumira n'igihe muzonkenera kandi murampamagara nzokwitaba ubundi twari kumwe eh, n’umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya kirundo nduwayezu eric wakoze kwitaba muri kino kiyago murakoze cyane nanezerewe kandi nagira ngo nce nkubwira mvuga ngo abo turi kumwe bibuke kuvuga inkuru yo kandi ku gihe udashikuje ntibishigikira eh, iyi komite buri kumwe na bose umutekano murakoze n'ikindi gihe imana idutije ubuzima tuzaba turi kumwe urakoze abandi dukengurukira n'abaje baserukira abandi mu migambwe itandukanye icyo kimwe n'abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, urwego rw'igipolisi n'abajeje intwaro abari mu madini atandukanye eh, nkibutsa ko twari ko turabira hamwe ingene abari mu migwi y'umutekano ihurikiyemo bose borengera ibyiyumviro by'imigwi baje baserukira mu gutunganiriza neza neza abanyagihugu babitura mu ntumbero yo kubaka ikibano cyiza kino kiganiro rero cyari ko eh, gisamiranira mu nyubako za hoteli neza ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo arajya atungana emeti usamitebutsi nibo bari mu buhinga bw'ibyuma christine munezero na placide niyo mwungere nibo bari bahagarariye kino kiyago shimire patrick nsengiyumva na dorine irambona badushikanye mu ntara za kayanza na cibitoke kuri mikoro mwari kumwe na christelle nizigama ku bwa studio ijambo ibihe byiza iwanyu naho ubutaha cyari ikiganiro dusangira ikiyago gihuza abo bose berwa n'ibyerekeye umubano mwiza mu burundi dusangire ikiyago mugitegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cya search for common ground mu burundi dusangire ikiyago